บุ๊กทู เจ็ดสิบสาม семьдесят три, семьдесят три, ได้รับ อนุญาต ได้ можно, разрешается что-то делать. можно, разрешается что-то сделать. คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ Тебе уже можно водить машину? Тебе уже можно водить машину? คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ Тебе уже можно пить алкоголь? Тебе уже можно пить алкоголь? คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ Тебе уже можно одному за границу? Тебе уже можно одному за границу? อนุญาต ได้ Можно, разрешается что-то делать. Можно, разрешается что-то сделать. เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ Нам можно здесь курить? Нам можно здесь курить? ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ Здесь можно курить? Здесь можно курить? จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ Можно заплатить кредитной карточкой. Можно заплатить кредитной карточкой. จ่ายเช็คได้ไหมคะ Можно заплатить чеком. Можно заплатить чеком. จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ Можно заплатить только наличными. Можно заплатить только наличными. ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ Можно быстренько позвонить. Можно быстренько позвонить. ขอถามอะไรได้ไหมคะ Можно быстренько кое-что спросить. Можно быстренько кое-что спросить. ขอพูดอะไรได้ไหมคะ Можно мне что-то сказать? Можно мне что-то сказать? เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ Ему нельзя спать в парке. Ему нельзя спать в парке. เขานอนในรถไม่ได้ Ему нельзя спать в машине. Ему нельзя спать в машине. เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ Ему нельзя спать на вокзале. Ему нельзя спать на вокзале. เราขอนั่งได้ไหมคะ Нам можно присесть? Нам можно присесть? เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ Можно нам посмотреть меню? Можно нам посмотреть меню? เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ Можно нам заплатить раздельно? Можно нам заплатить раздельно?